بسم الله الرحمن الرحیم الدلیل الرابع القياس دلیل چهارم قیاس تعریفه، أركانه حجیته، شروطه مسالک العلة اقصامه ابتدا تعریفش میکنه سپس ارکان قیاس رو نام میبره حجیتش رو میاد در موردش بحث میکنه که حجت یا نه شروطش رو میاره مسالک علت رو یعنی روش هایی که مجتهد به وسیله اونا علت رو پیدا میکنه و در آخر اقسام قیاس رو مطرح میکنه ابتدا تعریف القیاس تعریف قیاس القیاس فی اللغة اما التقدیر ای معرفة قدر الشيء بما یماثله تقدیر در لغت یا به معنای تقدیر هست یعنی شناخت اندازه چیز به آنچه که هممانندش هست یقال گفته میشه قسط الثوب بالذراع او بالمتر قسطو که فعل ماضی اسمون قاسه هست از ریشه قیاس میگه قسط و صوب به ذرا او بالمتر اندازه کردم پارچه را با ذراع یا با متر پس قیاس به معنی در یک از معانیش به معنی تقدیر هست ای عرفت قدره به یعنی شناختم اندازهش را به وسیله ذراع یا متر پس اما التقدیر این واو واو عطفه و اما التسویت بین الشیئین تسوية حسية مثل قسط هذا اللوح بهذا اللوح أي هذيته به وسويته او تسوية معنوية پس قیاس در لغت یا به معنی تقدیر اندازه است و یا به معنی برابر کردن و مساوی کردن بین دو چیز حالا اون مساوی کردن برابر کردن یا حسی هست مانند این که این لوح رو با این لوح دیگر با هم برابر کردم مساوی کردم او تسویتا معنویتا یا برابر کردنی معنوی مانند این که یقال و گفته میشه فلانون لا یقاس به فلان فلانی قابل مقایسه با فلانی نیست قابل مساوی کردن نیست قابل برابری نیست ای لا یسوی بهی الف... لا يسوى به في الفضل والعلم والشرف یعنی مساوی کرده نمیشه با اون در فضیلت و علم و شرف این معنایی بود که اللحاظ لغوی قیاس رو توضیح داد پس یا تقدیر یا تصویه و فی اصطلاح الاصولیین اما قیاس در اصطلاح اصولیین هو الحاق امر غیر منصوص على حکمه الشرعی به امر منصوص على حکمه قیاس در اصطلاح اصولی ها ملحق کردن کاری که حکم شرعی آن نس ندارد ملحق کردن امری که حکم آن بر حکم آن نسی نه آمده است به امر منصوص علی حکمه با امری دیگر که بر حکم آن نس آمده است این تعریفش است ملحق گردانیدن امری که حکم آن در نص نیامده است با امری که با امری که بر حکم آن نص آمده است این تعریف قیاس هست در اصول در نزد اصولیون چرا اینو میان الحاقشون میکنن به هم دیگر لاشتراکهما فی علت الحکم به خاطر مشترک بودن دو اون دو امر در علت حکم هر دوتا یک علتی رو دارن حالا با امثله که میاد تمام اینا واضح میگردد والالحاق الحاق هو الكشف والاظهار للحكم حالا الحاق میگه که به چه معناست میگه الحاق کردن که گفتیم الحاق کردن امر غیر منصوص بر حکمش به امر دیگر که حکمش در نس اومده است حالا میگه الحاق یعنی چی هو الكشف والاظهار للحكم الحاق یعنی کشف کردن و ظاهر گردانیدن حکم و لیس الاثبات والانشاء و منظور از الحاق یعنی ثابت کردن و به وجود آوردن حکم نیست یعنی حکم مجتهد میاد حکم فقط ظاهر میکنه حکمی رو که برای همگان واضح نیست نه اینکه این حکم از طرف خودش بیاد به وجود بیاورد لان الحکم ثابت شرعا من الاصل زیرا که حکم شرعا در اصل چه هست؟ ثابت است و انما تأخر ظهوره الى وقت بیان المجتهدی بواسطه العله فقط ظاهر کردن حکم به تأخیر افتاده است تا وقت بیان مجتهد به واسطه علت تا اون موقعی که مجتهدون اومده ظاهر گردانیده است حکم بر غیر علما پوشیده بوده و مجتهدون اومده آنو ظاهر گردانیده است به وسیله علتی که در جفتشون وجود داشته است فالقیاس پس در نتیجه قیاس مظهرون للحکم لا منشئون حکم ظاهر میکنه حکم به وجود نمیاره والعلتو اساس الحکم علت هم اساس و پایه حکم است علت بوده است که اون حکم به وجود اومده است و عمل المجتهد عمل مجتهد در این وسط چی بوده است اظهار وجود الحكم في الفرع كوجوده في الأصل لاتحاد إلة الحكم فيهما عمل مجتهد ظاهر گردانیدن وجود حکم در فرع بوده است همانطور که اون حکم در اصل وجود داشته است به خاطر متحد بودن علت حکم هم در اصل و هم در فرع این فیهما برمیگرده به فرع و به اصل فاذا ورد نص في الكتاب او سنتی با امثله که بعدا میاره دیگه ما میدونیم اصل یعنی چی فرع یعنی چی علت یعنی چی و حکم یعنی چی اینا ارکان چارگانه قیاسن که جلوتر میاد میگه فاذا ورد نص في الكتاب او السنه او الاجماع على حكم واقعه معینه زمانی که نص در کتاب یا سنت یا اجماع بر حکم مسئله معین واقعی معین وارد شد ثم عرف المجتهد علت الحكم التي لاجلها شرع في الشريعة یا شر اف شریعه هر دوتا رو میشه گفت سپس مجتهد علت حکم را که به خاطر اون علت اون حکم در شریعت مشروع شده است به خاطر اون علت اون حکم در شریعت مشروع شده است پس مجتهد دانست که این حکم به خاطر این علت هست ثم وجد الإلة ذاتها قائمة في واقعة أخرى شبيهة بالمنصوص عليها سپس علت رو خود همون علت رو در واقعی دیگر دید که شبیه به منصوص علیها بود اون واقعه شبیه به اون مسئله بود که برش نص اومده است برش چی اومده است؟ نفس اومده است فیغلب على ظنه اشتراک الواقعتین فی الحکم غالب گمان مجتهد این بود که این دوتا واقعه در حکم مشترکند فیلحق ما لم یونس علیه بما ورد فیه نص مجتهد الحاق میکند آن واقعی را که در موردش نص نیامده است به آن یکی دیگر که در موردش نص آمده است و یسمى هذا الالحاق القياس این الحاق قیاس نامیده می شود و تسمى الواقعه المنصوص عليها حالا داره ارکان میگه میگه واقعی که برش نص اومده است نامیده می شود الاصل بهش میگن اصل او المقی او المقیس عليه یا اونی که برش قیاس گرفته شده است اسم مفعوله و ما لم ینس علیه الفرع او المقیس و اونی که برایش نس وارد نشده بهش میگن فرع یا قیاس شده والمعنى الذي لأجله شرع الحكم هو الإله اون معنایی که حکم به خاطر آن مشروع شده است بهش علت میگویند مثلا حکم شراب حرمت است چرا حرام است علت اسکار هست علت چه هست پس چرا شراب حرام گردانیده حرام شده است به خاطر سکران آور بودنش اون معنایی که میگه حکم به خاطر آن مشروع شده است بهش علت میگن پس اسکار میگن چه؟ علت والامثله كثيره منها ما ياتي امثله در این رابطه بسیار زیادند از جمله مخصوصا احناف حقا و انصافا در قسمت قیاس از بقیه مذاهب قویتر بودند و گذشتگان این مذهب به راستی که قیاس های بجایی داشتند بعد انسان حق و انصاف رو بگه درست ما روزگاری است که این مذهب رو نه آقا این بحث ها علمی هستن نمیشه به این سادگی نس الله تعالی علی تحریم الخمر نس الله متعال بر حرمت بر تحریم خمر وهو الشراب المسكر المتخذ من ماء العنب الني, الني غير المطبوخ بالنار شرابی که مسکر هست گرفته شده است از آب انگوری که پخته نشده است با آتش فی الآیه در این آیه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون همانا شراب قمار بوتهایی که بوتها ازلام تیرهایی که به وسیلهشون فالگیری میکردن اینا رجس هستن از کارهای شیطانی هستن از اینها بپرهیزید اضطر السيجار شويت خب وأدرك المجتهد أن علة التحريم هي الإذكار المذهب للعقل بحكم العادة والغالب مجتهد چنین فهمیده است که علت تحریم اسکار هست مست کنندگی است که عقل رو به حکم عادت و به حکم غالب عقل رو میبره خب موقعی که مجتهد دانست است که علت این رجس بودن شراب حرام بودن شراب اسکار هست و فی هذا مضار و مفاسد كثيرة دينية و صحية واجتماعية العداوه العداوة والبغضاء بین الناس میگه و در این یعنی در شراب ضررها و مفسدهای دنیوی و اخروی صحی و اجتماعی زیادی هست سبب میشه دشمنی و کینه و کدورت بین مردم بیاد و الحاق ضرر المؤکد طبیا به شارب و ضرر مؤکدی الهاز طبی به نوشنده شراب هم وارد میشه خب پس شراب درک کرده است که علت تحریم چه هست اسکار هست مست کنندگی است ثم وجد المجتهد ان الإسكار يتحقق بتناول الأشربة الاخرى المتخذة من الحبوب والفواكه, والفواكه إذا صارت مسكرة سپس مجتهد درک کرده است یافته است که اسکار مست محقق میشه با خوردن نوشیدنی های دیگری که از حبوبات و میوه دیگر به دست می زمانی که البته مست باشند و هی المسمات به نبیز که بشون نبیز گفته میشه بشون چی گفته میشه؟ نبیز فیکونو النبیذ ملحقا بالخمر فی حرمت تناوله پس در نتیجه نبیز ملحق به خمر میشه در حرام بودن خوردنش چرا؟ چون علت در هر دوتا چی هست؟ موجوده و ارکان هذا القیاس ارکان این قیاس چه هستند این قیاسی که اینجا آورد ارکانش رو با مثال داره توضیح میده تا ما ارکان مثال رو عملا یاد بگیریم میگه ارکان این قیاس الخمر به خمر میگن اصل چرا؟ چون حکم این در نصوص بیان شده بود و النبیذ فرعون نبیذ فرعه چون نبیذ براش نسی وجود نداشت ما قیاسش گرفتیم از خمر والحكم الأصلي المنصوص عليه التحريم حكم أصلي كبرش ناس نص بود چی بود؟ بود والإلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه التي كي جمع کرده است مقیس و مقیس علیه رو چه هست؟ اسکار هست در هر دوتا وجود داره این معنای مشترک در جفتشون وجود داره بله علتی که این دوتا رو با هم جمع گردانیده است یا به عبارتی ساده تر در جفتشان وجود دارد اون چه اسکار هست این یک مثال دو منع النبی صلی الله علیه و سلم القاتل من الارث بقوله منع گردانیده است رسول الله صلی الله علیه و سلم قاتل را از ارث با این سخنش لا يرث القاتل قاتل ارث نمیبرد حالا ببینید این اصل هست و چطور فقها از این قیاس گرفتند والعلة هي استعجال الشيء قبل اوانه علتی که قاتل ارث نمیبره چه هست استعجال الشيء قبل اوانه عجله کردن قبل از رسیدن فرصت خودش آه قبل از این که اون شخصی که قرار ازش ارث ببره بمیره این اومده قبلا اینو میکشه تا ارثشو ببره به این علت ممنوع میشه تا دست به همچنین کار خطرناکی نزند ولی همین علت جاهای دیگه هم یافت میشه همین علت جاهای دیگه هم یافت میشه فیعاقبو به حرمانه عقوبت داده میشه قاتل با محروم گردانیدنش از ارث این یکی از عقوبت هاشه خب و هذه العله متحققه في قتل الموسى له في القتل ال... بله في قتل الموسى له الموسی همین علت محقق هست در کشتن شخصی که برایش وصیت شده است اون شخصی را که وصیت کرده است شخصی میاد وصیت میکنه برای شخصی دیگر خب اونی که برایش وصیت شده است مبادا بیاد اونی رو که وصیت کرده است زودتر بکشد تا به اون وصیته برسه پس اینجا علت در جفتشون چی میشن مشترک میشن میگه این علت مشترک وجود دارد متحقق هست در کشتن شخصی که برایش وصیت شده است شخصی را که وصیت کرده است فتقاس الوصية فی رأی الجمهور غیر الشافعیتی علی الارث حالت القتل پس قیاس گرفته میشه وصیت در رأی جمهور فقها جز شافعیه بر ارث در حالت قتل میگویند همانطور که قاتل از مقتولش ارث نمیبرد اون شخصی که براش وصیت شده است اگر وصیت کننده را بکشد از وصیت کننده ارسی نخواهد برد این به رأی جمهور فقها شخصی وصیت کرده است که آقا یک سوم مال من مال شماست اگر اونی که وصیت کرده توسط اونی که برایش وصیت شده است کشته بشه دیگه خلاص چیزی گیرش نمیاد فیمنع الموساله له بله بدله فیمنع الموصاله القاتل من الوصیتی پس من کرده میشه موصاله اونی که برایش وصیتی شده است القاتل من الوصیتی از وصیت کما یمنع الوارث القاتل من الارث همان طوری که وارث قاتل از ارث ممنوع میشه پس موصالح قاتل از اون وصیتی که براش شده منع میشه طور که قاتل وارث یا وارث قاتل از ارث چی میشد؟ من شد چرا؟ چون علت مشترک در جفتشان وجود دارد سه حرم الرسول صلی الله علیه و سلم الخطبه علی الخطبه این حدیث رو شما خوب دقت کنید چون تمامتون بلا استثناء الان در سنی رسیده اید که مبادا خدای نکرده به خاطر اغراض دنیایی برادری دیگر را از رسیدن به هدفش محروم گردانید مبادا که اون روز بیاید میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام گردانیده است خواستگاری را بر خواستگاری آقا انس رفت جای خواستگاری تا زمانی که خودش راضی نشده یا دست نکشیده است شما نرو شما ممکنه پولدارتر باشی یا موقعیت اجتماعی بهتری داشته باشی اون وسر هم بیاد کار غیر اخلاقی کند انسه رو از دامادی در کند و شما را بپذیرد که این سبب عداوت و بغضا میشه بین ابنای امت اسلام خب بریم جلوتر فقال لا یبع بعضكم على بیع بعض مبادا که بفروشد بعضی از شما بر معامله شخصی دیگر دو تا دارن معامله میکنه اون یکی دیگه میاد آقا من میخرم خب این کارا رو نکنید ولا یخطب على خطبته و بر خواستگاریش خواستگاری نرود والعلت علت چه هست هی البائی البائع والخاطب الاول و اثارت حقده و توریث اداوته یا عداوته میگه علت در حرمت این دو کار همون اذیت کردن فروشنده و یا خریدار و خاصگار اول و برانگیختن کینه و دشمنیش و سبب به وجود آوردن دشمنی و هذا المعنى متحقق في اي عقد آخر و این معنا این علت متحقق یا محقق میشه به وجود میاد در هر قرارداد دیگه که استعجار شخصی علی استعجار اخی مانند اجاره گرفتن بر اجاره گرفتن برادر فیحرم قیاسا علی تحریم الخطبه علی الخطبه پس حرام گردانیده میشه بر اساس قیاس بر حرام بودن خاصگاری بر خاصگاری لاشتراکهما فی علت الحکم به خاطر مشترک بودن در علت حکم به خاطر مشترک بودن در علت حکم البته اینو من به شما بگویم این در چیزهای جدید هم دقیقا وجود داره مثلا آقای شما دو نفری در سطح همید این آقا رو بند خدا کارگر پذیرفتن تو دیگه نرو اونجا مخ اون صاحب کاره رو نزن همه جا میاد همون زایه کردن حق برادره یا مثلا داره کارمند میشه تو هزاران پاپوش براش درست میکنی تا اون نره سر کار و تو زیرک در بیاری و بریم جلوتر زیاد اگه وارد قیاس بشیم اون موقع ما هم مشهور به اهل رای میشیم بریم جلوتر چار حرم القرآن الكريم البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة حرام گردانی از قرآن کریم معامله را در وقت اذان برای نماز جمعه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع مؤمنان زماني که ندا شد براي نماز روز جمعه پس بشتابید براي ذكر الله متعال براي نماز لين كفرار كوريدا کنید آه. یعنی برید چون فرار کردن برای نماز به سمت نماز چیه خب این بحثی تفصیلی است که این سعی چه شکل باشه و ذر البیع و معامله را ترک کنید ذرو فعل امره از وذر یذرو بله والعلت هي التشاغل بالبيع عن الصلاة علت این من چه هست علت این حرمت چه هست مشغول بودن با معامله نماز و وهذا عند الجمهور غير الحنابلة متحقق في أي عقد أو أمل آخر كالإجارة والرهن والكتابة وإن يعني إن حرمات در نزد جمهور فقها جز حنابله وجود دارد در هر عقد یا کار دیگه همچون اجاره رهن و کتابت فرقی نمیکنه آقا موقع که شما موقع نماز معامله رو رها کنید معنیش این نیست که برید فوتبال بازی کنید یا برید سریال نگاه کنید مهم اینه که هیچ کار دیگه شما رو از عبادت بزرگی همچون نماز جمعه مشغول نگرداند فیکون ممنوعا پس هر کار دیگه ممنوع میشه لتوافر علت من البیع فیه زیرا اون علتی که معامله من شده در چیزای دیگه هم وجود دارد کاملا ارکانه ارکان قیاس یعتمد القیاس على ارکان اربعه قیاس بر چهار رکن اعتماد میکنه هي الاصل والفرع والوصل والوصف الجامع بين الاصل والفرع وهو و وحكم الاصل ارکان علت عبارتند از اصل فرع اون وصف مشترکی که بین اصل و فرع وجود داره که بهش میگن علت و حکم اصل که اینا رو البته خدا رو شکر در توضیحاتی که تا اینجا خوندیم یاد گرفتیم پس اینا زود که رد بشیم که بریم بحث بعدی والاصل هو محل الحكم الذي ثبت بالنص او اول اجماع اصل اونی هست که حکمش با نص یا اجماع ثابت شده و هو الخمر المحرمه فی مثال تحریم نبیدی قیاسا على الخمر و در بحث خمری که حرام بود و در اون مثال قبلی که خوندیم اصل کدوم بود اصل خمری بود که حرام بود در حرام بودن نبیس که قیاسش گرفته بودن بر, بر خمر أصل شي بود داروا المثال أصل خمر والفرع هو محل الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع فرعونی هست که در, در رابطه با اون نص و اجماعی وارد نشده و هو فی المثال السابق النبیذ در مثال قبلی نبیذ هست والإلا هي الوصف الذي بني عليه حكم الاصل إلات همون وصفی است که حکم اصل به خاطر اون بنا شده به خاطر اون اومده است وهو في المثال المذكور الإسكار در مثال قبلي یا در مثالي که شد علت إسكار بود وحكم الاصل هو الحكم الشرعي الذي ورد به الناس او الاجماع في الاصل حكم اصل حكم شرعي است الناس يا یا اجماع در اصل در موردش وارد شده بود ويراد تعديته او نقله الى الفرع و تعدیه آن یعنی آوردنش در مسائل دیگر و نقل کردن به فرع منظور از آن هست و هو فی المثال سابق تحریم الخمر که در مثال قبلی تحریم خمر بود ما این تحریم از خمر تعدیه کردیم نقلش کردیم به چی؟ به فرع پس این چهارتا ارکان توضیح داد دوباره میاره و یتضح ذلك بمثال آخر و واضح میگرده جان؟ شلون؟ ها أما الحكم الذي يثبت في في الفرع بالقياس أما حكمي كثابت ثابت در فرع بوسيله قياس وهو في المثال المذكور تحريم النبيذ كدر مثال مذكور همون آه، حرام, حرام بودن نبيذ هست فهو ثمرة القياس إن حكمي كدر در فرع پیدا نتيجة قياس هست ولیس ركنا فيه این دیگر رکن نیست این جز ارکان قیاس نیست این نتیجه قیاسی هست که انجامش میدیم و یتضح ذلك بمثال آخر و واضح میشه این ارکان با مثال دیگر هو تحریم الاصناف الربوی سته حرام بودن یا حرام گردانیدن اصناف ششگانه ربا الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح تلا نقره گندم جو خرما نمك في الحديث هذه الأصناف أصل این سنف های شیشگانه اصل هستند چرا اصلا چون اینا در نص اومدن در حدیث اومدن حرمت اینا در حدیث اومده و الذرة والارز والفول مثلا المقیسة, المقیسة عليها ذرت برنج باقلا مثلا اینا قیاس گرفته شده اند بر اون اصناف ششگانه فرع اینا رو میگن فرع الحکم حکم چی هست هو تحریم الربا فیها حرام بودن ربا در آن علت چی هست در مورد علت فقها یک نظری ندارند والعلة عند الحنفية والحنابلة هي الكيل أو الوزن عند عند اتحاد الجنس إلا در نزد حنفية وحنابلة كيل يا وزن هست زمان که دو جنس, دو جنس يكي باشند وعند الشافعية والمالكية في النقدين در نزد شافعية ومالكية در طلا نقره علت هي الثمنية ثمن بودن است ببینید این سمن بودن در نزد تمام فقهای کی نیست و اینی که بعضی از محققین میگویند در پول ایرانی مثلا پول کاغذی نگیم ایرانی روایی وجود نداره ما اون موقع زود به اون حمله نکنیم چون نظریه غالب اینه که وجود داره حالا این یه بحث طولانیه ما یک مختصری که رو باز کردیم برای شما و برای اونایی که بشنوند تا برند روی این مسائل تحقیق کنند. چون پولی که الان ما بهش میگیم توش ربا وجود داره از راه قیاس ثابت شده و زمانی یک قیاس میتواند صحیح باشد که واقعا علت مشترکی در اصل و فر وجود داشته باشد و این علت هرگز بین فقها متفق نبوده خب بریم جلوتر و طوم فی المطعومات الاربعه و خوراکی بودن در خوردنی های چهارگانه که باقی هستن علت هست در فی رأی شافعیه در نزد شوافع و والادخار فی رأی المالکیه و در خوردنی های ای که در حدیث اومدن علت چه هست در نزد مالکی ها قوت بودن و قابل ذخیره بودن در نزد مالکیه مع اتحاد الجنس ایزن البته جنسشون هم یکی باشه همچنین پس این قیاسی که اینجا توضیحش داد البته علت و در علت فقهای بزرگوار اختلاف نظر داشتند بله ولی احناف سمن بودن و علت ندونستند اینو ما بدونیم برای آینده فقهای معاصر احناف مخصوصا در بلوچستان میگم کار جای دیگه نمیگم زیاد اون عمقی رو که واقعا فقهای قدیمی احناف داشتن اصلا ندارند واقعا فقهای قدیم احناف تو اصولشون وارد بودن واقعا وارد بودند من تجزیه و تحلیل نمیدم که در اصولی که فقها گذاشتن چه به چیه من فقط دارم این مسئله رو نقل میکنم در اون اصولی که در اون اصولی که فقهای احناف گذاشته اند واقعا فقهای قدیمشون وارد بودن آه؟ خیلی وارد بودند ماهر بودند ولی این روزا روی اصول زیاد کار نمیشه فقط نقل های علمای قدیم که هر کسی هم برای خودش شده مفتی و مفتی های دیگه خیلی آمارشون خوشبختانه رفته بالا خب بله بله نه در متوم در مطعومات مالکیه با شافعیه علت و یک چیز نمییابند شافعیه میگویند توم هست ولی مالکیه میگویند در این چهارتا نقده نه نقده رو جدا کنید چون اونجا با هم علت و یه چیز میدونستن که نقد سمنیت بود ولی در متعومات مالکیه میگویند یکی قوت بودن و یکی قابل ذخیره بودنه مثلا پرتغال مالکیه درش ربایی نمییابن چون قابل ادخار نیست حالا البته روزگارها میشه فرق میکنه مثلا گوشت در زمانهای قدیم کار رو گوشت نمیریم داستانش فرق یه چیزی رو میبینیم قابل ذخیره نبوده ولی الان واقعا قابل ذخیره با با توجه به امکانات جدید آره بابا امروز سردخونه هایی که تا یک سال برو داخلش بگذار بریم جلوتر ما زیاد وارد جزئیات نشیم چون ما قبلا یه اصلی رو برای شما بیان کردیم که ما روی نظریات فقهی این کتاب نظر نمیدیم اولا در فقه گنجایش زیاده دوما اگر قرار باشه ما روی فقه بریم دیگه وقتی برای خود اصل گیر نمیاد حجیت القیاس هناك اتجاهانی مشهورانی في حجیت القیاس دو تا دیدگاه مشهور در رابطه با حجت بودن قیاس وجود داره که آیا قیاس دلیل هست یا نیست آیا قیاس حجت یا نه اتجاه الجمهور اتجاه جمهور امروز ظاهریه اینجا باید دلیل برای خود بیارند و هو ان القیاس حجت شرعیه فی نطاق الاحکام العملیه جمهور فقهای اهل سنت میگویند قیاس حجتی شرعی است در میدان احکامات عملی و اصل من اصول الشریعه و اصلی از اصول شریعت است یأتی فی المرتبه الرابعه من من الحجج الشرعیه در رتبه چهارم ادله شرعی قرار میگیره و هؤلاء هم مثبتو القیاس و جمهور ثابت کنندگان قیاسند اونایی هستند که قیاس رو قبول دارند و اتجاه النظام نظام نظام دیگه اینا زیاد به وسیله صرف نحو نمیشه حرکت ها رو پیدا کرد مگر اینکه بری بگردی و دقیق چه حرکتهایی داشتن. و اتجاه النظام المعتزلی و شیعه الامامیه و اما دیدگاه نظام نظام معتزلی نش شخص و شیعه الامامیه شیعه امامی و ظاهریه و ظاهریه اینا چی میگن؟ ان القیاس ليس حجة شرعية على الاحکام و هؤلاء هم نفات القیاس اینا میگویند این گروه که قیاس حجت شرعی نیست بر احکام و اینها نپذیرندگان قیاسند نفی کنندگان قیاسند ولی حقا و انصافا اگر انسان قیاس را نپذیرد بسیاری از احکامات تعطیل خواهند شد مگر می شود چیزی را که علتی مشترک دارد حکم شبیهش را نداد مگر می شود قرصی رو که امروز در آمریکا تولید می شود و مست کننده هست و بلکه مست کنندگیش بیش از شراب هست حکم شراب را به آن نداد نمی شود خب بریم جلوتر استدل الجمهور علی. ادله الجمهور مثبتي القياس ابتداء ادله جمهور أولئك قياس رصابت رو ثابت میکنند مطرح میکند استدل الجمهور على حجية القياس بأدلة أربعة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول جمهور بر حجية قياس با چار با أدلة أربعة با أدلة أربعة قرآن سنة إجماع وعقل بس جمهور فقها استدلال کرده اند بر حجیت قیاس با چهار دلیل از قرآن سنت اجماع و معقول اما القر اما القرآن اب ابتدا قرآن ففيه آیات كثيرة تدل على حجية القياس آیات زیادی در قرآن وجود دارند که دلالت بر حجیت قیاس میکنند منها قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار عبرت بگیرید ای اولي ابصار ای بعد ان اخبر الله تعالى اما حل بيهود بني نضير جزاء كفرهم وإيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قال تعالى بعد ذلك الله متعال خبر داده است به اون بلایی که سر یهود بنی نظیر اومد به خاطر جزای کفرشون و به خاطر اذیت کردنشون رسول الله صلی الله علیه و و مؤمنین را الله متعال در آخرش میگه فاعتبروا اول الابصار شما هم درس بگیرید ای فقیسوا انفسکم بهم یعنی شما خودتون از قياس قیاس بگیرید واعلموا ان ما یجری علی المثيل یجری علی مثیله و بدانید هر آنچه که بر شبیه پیش اومده است بر شبیهش پیش می اومد اونا چه کار کرده اگر شما در اذیت هم خودتون شبیه اونا بکنید همون بلا سر شما هم خواهد آمد فلکم اقاب مماثل بر شماست هم عقوبتی شبیه آن لانکم فعلتم مثل فعله زیرا شما کاری رو به مانند کار آنها انجام داده اید و منها قوله تعالی وأز جملة أدلة ديگر كدر قرآن ومداس إن قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول اگر تنازع در چیزی کردید آن را به الله و به رسول بر بگردانید نه به فلان بزرگ و فلان بزرگ و الحاق ما لن فيه على المنصوص عليه لتساويهما في علة الحكم و الحاق کردنه آنچه که نسی در موردش نیامده است به آنچه که در مورد آن نس آمده است به خاطر مساوی بودن آن دوتا در علت حکم رد الله رد الى الله و رسول بازگرداندن به الله و به رسول یعنی شما آنچه را که برش نس نیومده است باز بگردانید به آنچه را که برش نس اومده است یعنی الله و رسول که برشون نس اومده است وهو معنى القياس وإنس معنى القياس ومنها قوله سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بقو زندني قرداند آن را آن ذاتی که ابتدا آن را فإن الله تعالى تقريبا قرب المعنى لعقولنا الله متعال معنى را به ما نزدیک گردانیده است فقاس اعادة المخلوقات بعد فنائها على بعد خلقها اول مره قياس گرفته است بازگرداندن مخلوقات را بعد از مردن و از بین رفتنشان بر ابتدای خلقتشان اول بار لأن من قادر على البدء قادر على الإعادة والبعث مرة أخرى زیرا کسی که ابتدا قادر بوده است توانمند است بر دوباره زنده کردن و بر دوباره بازگرداندن باری دیگر بل هو اهون علیه بلکه آسانتر است دوم بار و هذا قیاس و این قیاس هست نه این جمله ما قبل اینجا از اینجا دقت کن و الحاق ما لا نس فيه علی المنصوص علیه ما فی علت الحکم و الحاق کردن آنچه که در موردش نس نیامده است به آنچه که در مورد در موردش نس اومده است چرا الحاق کردنش به خاطر اینکه در علت حکم با هم اند رد الى الله و رسول اگر این کارو ما کردیم این یک بازگرداندنی به الله و رسول که در آمده در آیه اومده بود ردوه فردوه الى الله والرسول این قیاس کردن همون بازگرداندن به الله و به رسوله بله وأما السنة أما أدلة السنات ففيها ما يدل على القياس قولا وعملا در سنات وجود دارد أنشك دلالة بر قياس ميكونات قولا وعملا أما القول فهو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم العمل بالقياس أما قولي اقرار کردن رسول الله صلی الله علیه و عمل کردن مقیاس را حين بعث معاذا قاضيا الى اليمن زمانی که معاذ را به عنوان قاضی به یمن فرستاد و قال له بشکفت كيف تقضي اذا عرض لك قضاء چطور قضاوت میکنی زمانی که بر تو مسئله پیش اومد قال اقضي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله گفت قضاوت میکنم به کتاب الله اگر نیافتم پس به سنت رسول الله فإن لم أجد أجتهد رأي ولا آلو ای لا اقصر اگر آن را نیافتم در کتاب و در سنت پس اجتهاد میکنم و کوتاهی در این رابطه نمیکنم فضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم صدره و قال پیامبر گرامی اسلام بر سینه‌اش زد و گفت الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله و رسوله سپاس ذاتی را که موفق گردانید رسول رسول رسول رسول الله را به آنچه که راضی میگرداند الله و رسول را و الاجتهاد به رأی يشمل القياس اجتهاد بالرأي شامل القياس هم میشه وأما السنة العملية الصحيحة فهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس في كثير من الأمور أما در سنة عملية صحيحة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم در بسياري از امورات قياس گرفته منها أن رجلا من خفأم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال مردي از خفأم نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمد وقفت إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل پدرم اسلام را درک کرده است و پیرمرد بزرگ سالی است نمیتواند سوار سواری شود والحج مکتوب علیه حج هم بر او فرض است افاحج عنه آیا به جایش حج کنم قال انت اکبر ولده پرسید که آیا تو بزرگترین فرزندش هستی ولدش قال نعم گفت بله قال ارأیت لو کان على ابیک دین فقضیته انه خبر بده اگر بر پدرت دینی می بود آیا به جای آن دین را می پرداختی اکان یجز او ذالک انه و آیا این کار اجزا می کرد از آن قال نعم گفت بله این کارو می کردم و بجاش قبول بود قال فحجج عنه پس برو به جای او حج بکن حج به جای آر فهذا قیاس من الرسول صلی الله و وسلم لدین الله على دین العباد في وجوب القضاء این قیاسی از رسول الله صلی الله علیه وسلم بود به دین الله متعال بر دین بندگان در واجب بودن پرداخت و قضای آن و سأل عمر ان قبلت الصائم من غیر انزال عمر از بوسیدن شخص روزدار پرسید که اگر انزالی رخ ندهد آیا جایز است فقال له الرسول صلی الله علیه و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم پاسخ داد ارائیتا لو تمضمضت بماء و انت صائم خبر بده اگر مزمزه کنی در حالی که روزه باشی مشکلی داره فقال عمر لا بأس بذلك عمر گفتن نه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ففیما پیغمبر گفت پس در چه موردی در رابطه با قبله افسوس میخوری وهذا قياس لمقدمة الوقاء على المضمضة مقدمة الشرب في أن كل منهما وسيلة إلى مقصود لا تفسدان الصوم وإن قياسي بود براي مقدمه جماع برمزمزه که مقدمه نوشیدن است هر دوتا بوسیدن و نوشیدن وسیله برای مقصودند هر دوتا روزه را باطل نمیگردانند و انکر رجل فزاری ولده لما جاءت به زوجته اسود مردی فزاری زمانی که فرزندش به دنیا اومد و سیاه رنگ بود اون رو انکار کرد فقال له الرسول صلی الله علیه و سلم پیامبر به او گفت هل لك من ابل شطور داری قال نعم گفت بله قال ما الوانها گفت چه رنگ هایی دارند قال حمر قال فيها هل من اورق گفت قرمزن گفت آیا اورق در میان اونها هست یعنی اون غبار آلودی که درش سیاهی باشد یعنی بغیر سرخی رنگ های دیگه تک های دیگه درشون باشد قال نعم خاکستر باله قال نعم گفت بله قال فمن این گفت خب بابا اینا از کجا پس اومدن چطورای تو که رنگشون اون اونه پس اون رنگای دیگه از کجا اومدن قال لعله نزعه ارق گفت یه رگی کشیده باشه آه؟ یه جنی مثلا به اصطلاح امروز قال و هذا لعله نزعه ارق چطور جالب قانعش کرد گفت خب این پسر تو هم شاید از پیروک بیستومش مثلا رفته آه؟ این در علم جدید این جنها داستان خیلی عجیبی دارند شما به عنوان طالب باید اینا رو برید مطالعه کنید و اما اجماع، اما اجماع پس قرآن خوندیم سنت خوندیم اجماع فهو ان الصحابه تكرر منهم الامل بالقياس الصحابه عمل بالقياس خیلی تکراری پیش اومده من غیر انکار من احد بدون اینکه کسی اونو انکار بکنه وهذا ثابت بالتواتر المعنوي وان با تواتر معنوی ثابت است فكان فعلهم اجماعا منهم على ان القياس حجه يجب العمل به پس این فعل صحابه اجماعی از آنان است که قياس حجت است و عمل به آن واجب إنهم قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة لمبايعة أبي بكر بها صحابه قیاس گرفتن خلافت را بر امامت نماز برای بیعت کردن با بکر و قالو رضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم لدیننا افلا نرضاه لدنیانا پیامبر ابوبکر رو در نماز امام کرد بعد از اینکه پیغمبر فوت کرد گفتن بابا پیامبر اومده برای دین ما ابوبکر رو انتخاب کرده راضی شده آیا ما برای دنیای من راضی به بکر نشویم إن هي قياسي وحكموا بقتل الجماعة بالواحد قياسا على قتل الجماعة إذا اشتركوا في سرقة واحدة وحكم كاردان صحابي با کشتن يك گروه زمانی که نفر را کشته باشن قیاس قصاص اینو از چه قیاس گرفتن على قتل الجماعة اذا اشتركوا في سرقة واحدة اینو قياس گرفتن بر قطع کردن دست گروهی از دوزدان زمانك دار در دوزي باهم با هم چه باشند شريك باشن وفسر أبو بكر الكلالة بأنها ما عدا الوالد والولد ابو بكر صديق كلالة رو انجوري براي صحابه تفسير کرد كلالة اون کسی گفته میشه که اصل و فرع نداشته باشه اصل و فرع نداشته باشه لأن الكلالة في اللغة الحاشية في الطريق چون كلالة در لغت حاشیه راهو میگن والکلالة مثل حاثیه الحاشیه و کلاله اینجا هم حاشیه هست یعنی طرف اصل و فر نداره حاشیه داره برادر خواهر داره اینجوری این بحث میراث کلاله بریم جلوتر و كتب عمر رضی الله عنه الى ابي موسى العشري حينما والله على البصره رساله مشهوره في القضاء جاء فيها عمر فاروق رضی الله عنه به ابو موسی اشعری نامه ای نوشت زمانی که او را بر بصره والی گردانید نامه ای مشهور در رابطه با قضاوت کردن جا فیها در اونجا اومده است اعرف الاشباه و النظائر و قس الامور برایک شبیه را بشناس و امور را به رای خودت قیاس بگیر یعنی شبیه را با شبیه چکن قیاس کن شبیه الحق حق و شبیه الباطل باطل وقال عثمان لعمر في مسألة الجد مع الإخوة عثمان بعمر در مسألة جد وإخوة قفت إن اتبعت رأيك أه؟ آه وقاس عمر تحريم تخليل الخمر على إذارة الشحوم وأن تحريمها تحريم لثمنها وعمر عمر قياس كرفت حرام بودن آه، خل یعنی چی سرکه سرکه شراب رو بر زوب کردن پیه آقا همانطوری که شراب اومد تبدیل شد به سرکه قیاسش گرفت بر اینی که انسان موقع پی حرامه اگه زوبش هم کنی پس چیه زوبش هم کنی هم حرامه این دوتا رو قیاس گرفت و ان ها تحریم لثمنها حرام بودن آن حرام بودن پول آن هم هست همانطوری که تو نمیتونی پس شراب همانطوری که پی حرامه و پولش هم حرامه وقال عثمان لعمر في مسألة الجد مع الإخوة عثمان بعمر در مسألة جد إخوة قفت إن اتبعت رأيك حجب الإخوة بالجد فسديدون اگر تو رأی خودت رو به اون نتیجه که به اون نتیجه رسیدی انتخاب بکنی یعنی به برادران ارث ندی در وجود پدر بزرگ إن رأي محكميس وإن تتبع رأي من, من قبلك من قبلك من قبلك فنعم الرأي وأجر رأي كساني راكي قبل أستبودانت یعنی يعني بیای برادرا رو همراه با پدر بزرگ میراث بدی این هم رای خوب است در مسئله میراث اختلاف وجود داره که اگر پدر بزرگ زنده بود و برادران میت آیا برادران میت ارث میبرند یا نه گروهی میگفتن ارث نمیبرند محجوب میشن برادران و گروه دیگه میگفتند ارث میبرند آره گروه اونا رو مشارکت میدادن با پدر بزرگ و گروه دیگر میگفتن نه پدر بزرگ همون پدر است همانطور که پدر وجود داشته باشه برادران ارث نمیبرند پدر بزرگ وجود داشته باشه برادران ارث نمیبرند حالا عثمان این هر دو تار چیزو بهش گفت و قال علی رضی الله عنه و علی رضی الله عنه گفت و یعرف الحق بالمقایسه عند ذوي الابلال ذوي الالباب حق با مقایسه کردن در نزد اوقلا شناخته میشه و قاس ابن عباس رضی الله عنه الجد على ابن الابن في حجب الاخوه خب ابن عباس در مورد پدر بزرگ قاسه هست قال نیست و قاس ابن عباس رضی الله عنهما الجد على ابن الابن في حجب الاخوه ابن عباس قیاس گرفت پدر بزرگ را بر پسر پسر در محجوب شدن کی برادران و قال و اینجوری گفت الا یتقی الله زید ابن ثابت یجعل ابن الابن ابنا ولا یجعل ابا الاب ابا آیا زید ابن ثابت از الله نمی ترسد پسر پسر را پسر قرار میده یعنی اگر پسر پسر وجود داشته برادرها ارث نمیبرند ولی پدر پدر را پدر قرار نمیده یعنی زمانی که پدر پدر وجود داشته باشه پدر بزرگ به برادرها ارث میده آه آیا از خدا نمیترسه لانهما نظیران فی الادلای للمیت بواسطه بواسطه زیرا که پسر پسر با پدر پدر به یک شکل با یک واسطه به میت وصل میشن چطوری میگه اگر پسر پسر وجود داشت برادرا ساقط میشند محجوب میشند ولی زمانی که پدر پدر وجود داشت میگه برادرا شریک میشن و ارث میبرند همراه پدر بزرگ این نظریه ابن عباس بود که قیاس میگرفت قضیه اینه که ما در ارث اگر شخصی فوت بکنه برادر داشته باشه پسر پسر داشته باشه یعنی نوه داشته باشه میت اینجا صحابه میگفتن این برادرها ارث نمیبرن چون پسر پسر وجود داره و پسر پسر همون پسر دیگه خب ولی در رابطه با پدر پدر اگر پدر زنده باشه برادرای میت ارث نمیبرند حالا اگر پدر خودش زنده نبود پدرش زنده بود یعنی پدر بزرگ میت آیا الان برادرای میت ارث میبرند یا نه با وجود پدر بزرگ اینجا اختلاف وجود داره که زید میگفت میبرند یعنی همراه با پدر بزرگ شریکشون میکنیم در ارث هم به برادرها ارث میدیم هم به پدر بزرگ حالا ابن عباس اومد ازش ایراد گرفت تو چطوری زمانی که میت پسر پسر داره به برادرای میت ارث نمیدی ولی زمانی که پدر پدرش زنده هست به برادرها داری ارث میدی در حالی که درجهشون یکیه اون این پدر پدر اون پسر پسر متوجه شدی خب بریم جلوتر یعنی وصل بودن به میت فهذه و نحوها من اکابر الصحابة دالة على أن القياس حجه یجب العمل به این وقایع و امثالشون از بزرگان صحابه دلالت بر این میکند که قیاس حجت است و عمل به آن واجب و اما المعقول فادلته كثيره اهمها ثلاثه اما معقول ادلش زیاد هستند اما مهمترین این ادله چه هستند یک خوب دقت کنید جمیع احکام شرع معقوله المعنى مبنیه على رعایت المصالح تمام احکامات شرعی معقول المعنا هستند و مبنی بر رعایت کردن مسلحت ها هستند هي الغایت المقصودة من تشريع الاحکام و همین مصالح بودن مصالح عباد که هدف مقصوده بودن از مشروع شدن احکامات فاذا تصاوت الواقعتان في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة تصاويا في الحكم زمانی که دو واقعه در علت حکم که اون علت مزنه مسلحته با هم مشترک بودن تساویا فل حکم پس در حکم هم مساویان موقعی که مسلحت ها در دو مسئله مشترک بودن پس حکمشون هم چی میشه؟ بله تحقیقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشریع تا اون مصلحتی که مقصد شارع بوده است از قانون گذاری اون مصلحت محقق بشه ويكفي في ذلك الاعتماد على غلبة الظن في نظر المجتهد ودارين این رابطه اعتماد, اعتماد بر غلبه گمان به نزد مجتهد کافیه موقعی که غالب گمان مجتهد این بود که آقا این حکم به خاطر این علت و مسلحت اومده این کافیه والعمل بالظن امر واجب و عمل واجب است فلا يعقل تحريم الخمر المسكرة وحدها و اباحت النبیذ المسکر عاقلانه نیست حرام بودن شرابی که مسکر هست تنها و مباح بودن نبیزی که باز هم مسکر هست حفاظا على, العقول و صحت الاجسام تا بر عقلها و صحت اجسام محافظت بشه آه اگر ما بیایم تنها شراب و شراب خمر رو حرام بگردانیم باقی مانده که رو همون علت درشون هست رها بکنیم این عاقلانه نیست لذا جهت حفظ عقول و صحت اجسام این هم حکم اونو میگیره ولا يعقل ايضا قصر تحریم الربا على الاصناف السته همچنین عاقلانه نیست که ما بگیم ربا فقط در اصناف سته حرام هست در چیزای دیگه نیست بگی آقا در برنج وجود ندارد اما در گندم وجود داره در جو وجود دارد ربا اما در لوبیا وجود همون رأی که ابن حزم داده آقا این شیشتا رو خدا گفته و رسولش خلاص خدا فراموشکار نبوده خب بابا خدا در حلت پرتغال هم نیومده بیاد بگه پرتغال حلال سیب درختی قاعده کلی ما داریم ما قاعده کلی داریم بعدش مثلا در آخر امر میاد عصبانی میشه از های دیگه که قیاس گرفتن دا میگه و ما کان رب مکنسی پروردگار تو فراموشکار نبود اینا چرا اومدن از نزد خودشون چیزایی رو اضافه کرده اند که در دین وجود نداشتند ها نه آقا امام نووی رو من نظرش میدونم امام نووی قیاس رو کاملا قبول داره بریم جلوتر آ یعنی نظر اون رد میکنه چی میگه مثلا آها خب اون مورد دیگه هست خب نه اون مورد دیگه است من من التلاعب فی اقوات الناس و اثمان الاشیاء اینو اگر ما بیاریم این مانع میشه که در قوت مردم و در پول اشیا بازیچه قرار نگیرند مورد بازیچه قرار نگیرند تا من ای شود از بازیچه بودن این منعن منصوبه به خاطر این دیگه چرا منصوبه تا من ایشه از چه با تلاعب کردن بازی کردن در قوت مردم و در سمن اشیا یعنی چرا اومده ربا حرام شده در چیزای دیگه خب ما بیایم این اگر ما فقط بیایم بگیم در شش چیز وجود داره در چیزای دیگر نه اون موقع که دیگه عاقلانه نیست لذا میان قیاس میگیرن تا من ای شود ببینید لذا میاد چیزای دیگه رو قیاس میگیرند بر این شش چیز تا منع از بازی کردن با اموال مردم در ثمن اشیاء و یباح الربا فی اقوات مشابهت کلفول و ذرت و روزی مثلا این ادامه همون جمله میگه و عاقلانه نیست که حرمت ربا محصور بشه در اصناف سته و مباح بشه ربا در اقواتی که در قوتهایی که شبیه به این شیشتا هستند مانند باقلا، ذرت و برنج مثلا تو بیا آقا دو کیلوی مثلا میگه برنجو در مقابل دو سه کیلو بده میگه مشکلی نیست خب مخصوصا که ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم موقعی که میاد حکم یه چیزی رو که در جامعهش وجود داره بیان میکنه آخر نمیاد مثلا گندمی رو که در بنگلادش چی برنجی رو که در بنگلادش وجود داره رو بگه همون چیزایی رو که در مدینه کاشت میشن میاد نظر رو میگه پیامبر که نمیاد بابا ما اینو داریم میگیم پیامبر که نمیاد دیگه یکی یکی همه رو تک تک نام ببره این این این میاد چند تا چیز رو میگه علما بعدا میان حکم رو دیگه به حسیل قیاس مشخص میکنن یعنی شما مثلا میگید همون شیشتیس بس شما اینجوری میگی؟ آخه نه بحث روی دین نیست پیامبر صلی الله علیه و سلم جزئیات رو تک تک بیان نمیکنه مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیاد که تمام خوردنی هایی که تو دنیا وجود دارن تو کتاب بگه آخه این معقول نیست الان قاعده میاره اصل بر اباحت در اشیا اینجا هم برادر من شش سنفی رو که رسول الله صلی الله علیه سلم نام میبره معنیش این نیست که پس ربا در چیزهای دیگه وجود نداره اصلا معنیش این نیست شما چی میگه شیخ بریم جلوتر ها؟ بابا شما آخر ظاهری نباشید جمهور فقها از ائمه اربعه و اود فقهای دیگه که در اصلشون بودن اگر اونا قیاس و قبول نداشتن اسمشون می آورد مگر می شود معنایی در حکمی وجود داشته باشد با نس و در چیزی که در قرن 21 به وجود می آید وجود نداره خب مثلا خود غش غش علت بزرگیه در معاملات ولی این با نس بیان شده همین غش آقا اگر در یک امر ولو اینکه که هزار سال بعد که به وجود بیاد وجود داشته باشه دیگه حرام میشه آخه علتا اگر دین اسلام بر اساس مسلحت ها و علت ها بنا شده این معاملات که موقعی ما بریم بینگریم بریم جلوتر وقت منو نکشید دو ان نصوص القرآن و سنت محدودة محصورة لانتهاء الوحی ببینید در این شماره دو چقدر جالب میگه میگه نصوص قرآن و سنت محدود هستند محصور هستند با انتهای وحی وحوادث الناس غير محدوده ولا متناهية اما حوادث مردم محدود نیستند يا نمییابند ولا يحيط المتناهي بغير المتناهي إلا إذا فهمت العلل التي لأجلها شرعت الأحكام المنصوصة ببيني چقدر جالب ميجي ميجي احاطه نمي شواد بله ولا يحيط المتناهي بغير المتناهي و احاطه نمی کند اون چیزی که انتها دارد اون چیزی را که انتها ندارد مگر زمانی که علتها فهمی اون علتهایی که احکام به خاطر اونها مشروع گردیده اند شناخته شوند و طبقت على ما یماثلها و تطبیق داده شوند بر شبیه هایشان بر و وهذا هو معنى القياس الذي هو المصدر التشريعي الذي يعرفنا يا يعرفنا على حكم الوقائع الجديدة الطارئة و این است معنای اون قیاسی که مصدر قانون گذاری است که شناساند ما را حکم واقعهای جدیدی را که پیش میآیند این معنی اون قیاسی که ما داریم تبلیغاتش رو کنیم س تقتضي الفطرة السليمة والمنطق وبداحة العقل العمل بالقياس میگه فطرت سالم منطق بداهه عقل عمل بالقياس رو اقتضا میکنند فمن منع عن فعل لأن فيه اكلا لأموال الناس بالباطل هر کسی که منع کند کاری را که اون کار خوردن اموال مردم هست به باطل او لأن فيه ظلما لغيره واعتداءا على حقوق الآخرين یا من کند کاری را به خاطر اینکه در اون کار ظلم به دیگران وجود دارد اعتداء به حقوق دیگران وجود دارد فانه یقیس على هذا الفعل كل امر فيه عدوان او ظلم اون شخص قیاس میگیرد بر همون کار قبلی هر کار دیگری را که در اون ظلم باشد عدوان وجود داشته باشد ومن منع عن طعام فاسد أو شراب سام يفهم ضرورة الامتناع عن كل الاطعمه الفاسده والاشربه السامه و هر کسی که من کند از غذای فاسدی یا شراب سمیی نوشیدنی سمیی میفهمد ضرورت منع کردن از هر غذای فاسد دیگری را و هر نوشیدنی سمی دیگری را وحين نظمن و صلاحیت شریعه لکل زمان و مکان اگر ما این چیز رو پذیرفتیم اگر ما با این دیدگاه اومدیم شریعت رو نگاه کردیم در این صورت است که ما زامن این رو میشویم که شریعت برای هر روزگار و برای هر مکانی صلاحیت دارد در غیر این صورت و میشود به حاجات الناس و مصالحهم الى الابد و در این صورت است که ما میدانیم شریعت خدا حاجات مردم و های مردم را برای عبدالآباد جوابگو هست و پاسخگو هست ادلت نفات القیاس نه نفات رو میخونیم بابا نفات یک برگه میخونیمش به اینکه مرتبطه اگر اینو نخونیم دیگه به درد نمیخوره از اونجا به بعد بحث بعدی رو میخونیم عزیز من نفات اینایی که قیاس و قبول نداره اینو یه برگ میخونیمش فقط اینه اون این چهار صفحه چیزی نیست استدل شی ادله نفات القیاس اما دلیل های اونایی که قیاس رو قبول ندارند فردا انشاءالله کم میخونیم به خاطر اینکه بحثای اصلی هست عزیز من فردا به اذن الله تعالی نه من این بحث مرتبطه ما مثبتو القیاس خوندیم الان اینو میخونیم عزیزان من این در قسمت نفی قیاس فقط اومده که چرا اینا قیاس قبول ندارن دلیل واهی آوردن اگر مثل مثبتو میبود داره ولی نفات فرق میکنه استدل الشيعة والنظام والظاهرية على إنكار مشروعية القياس بأربعة بأدلة أربعة استدلال آوردن شیعه نظام و ظاهریه بر انکار مشروعیت قیاس به ادلت اربعه به چهار دلیل یک القرآن منظور از چهار دلیل یعنی بله همون چهار تایی که ثابت کننده ها آورده بودند القرآن قال الله تعالی ما فرتنا فی الكتاب من شيء ما در کتاب چیزی رو کم نگذاشته خب خود درسته ما ایمان قطعی داریم که الله متعال در قرآنش چیزی رو کم نگذاشته است ولی معنیش این نیست که تک تک بیاد نام ببره قاعده گذاشته آقا شما ظلم نکنید حرام خوری نکنید تجاوز به حقوق دیگران نکنید این این علت ها بریم جلوتر إيه، ان کتاب الله اشتمل على كل شيء معنیش اینه که کتاب خدا شامل بر هر چیزی است فلا حاجه للقياس اینا اومدن گفتن پس نیازی به قیاس نیست والرد اما الرد ان اشتمال القرآن على كل شيء انما هو في الجملة لا بالتفسير شامل بودن قرآن بر هر چیزی از باب اجمالی است نه تفصیلی اگر اینجوری باشه مشکلی نیست ما بهشون میگیم آقا باشه کجا خدا گفته موز حلاله شما اگر اومدید از یه چیزی دیگه آیه است... کلی استنباط کردید ما میگیم شکی... نمیشه برادران من بریم جلوتر که خودش بحث واضح میکنه بریم جلوتر پس طیب بودن علت است پس هر چیزی که علت باشه چیزی که طیب باشه اون حلاله بريم جلوتر بريم جلوتر والرد أن اشتمال القرآن على كل شيء إنما في الجملة لا بالتفصيل بدليل أن كثيرا من الأحكام الشرعية لا يوجد فيها نص عليها بدليل إنك بسياري از أحكامات شرعي نصي برانها وجود ندارد فتكون دلالته على الأحكام إما مباشرة بالنص عليها أو بواسطة وهي القياس پس در نتیجه دقت کنید پس در نتیجه دلالت قرآن بر احکام یا مباشرتا با نص یا به واسطه است بله یا با واسطه است که همون قیاسه وقال الله سبحانه و الله سبحانه الله تعالی میگه ولا تقف ما ليس لك به علم این دلیل دوم نفاته میگه و واقف مشو بر آنچه که علمی به آن نداری و قال سبحانه و دوباره الله گفته و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا گمان از حق چیزی انسان رو بی‌نیاز نمیگردانه و بما ان القياس لا يفيد الا الظن و قیاس هم میگن فقط افاده زن میکنه ولا يفيد العلم واليقين و میگویند افاده علم و یقین نمیکند فیکون منهیا عن العمل به پس در نتیجه نه شده از عمل به قیاس چون چیز زنیه و خدا هم گفته ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ببین چقدر سطحی آه خب بریم جلوتر ببینیم واجه چی میگه ولا يصلح طريقا لاثبات الحق و صلاحیت اثبات حکم نداره صلاحیت اینو نداره که روشی برای اثبات حکم باشه لانه اتباع الظن زیرا که اتباع ظنه والجواب اما بیاید روی پاسخ ان المنهی عن هو اتباع الظن فی العقاید منهی عن اتباع کردن ظن در عقایده و اما الاحکام الشرعیه العملیه و اما احکامات شرعی عملی فظن فيها کافن باتفاق باتفاق بالاتفاق بین العلماء گمان در احکامات شرعی عملی کافی هست به اتفاق بین علما به دلیل تکلیفنا العمل به اخبار الاحد چون ما مکلف هستیم که عمل کنیم به اخبار واحد و اخبار واحد زنی هند و ظاهر الكتاب و سنه و ظاهر کتاب و سنت وقبول شهادة الاثنين وما شهادة دو نفر بعد قبول, قبول كنين مكلفين در حالی شهادة دو نفر زنیه يقيني اصلا نيست دو نفر ميان آقا شاهد میشن این, يقيني نيست ببینید و نحو ذلك مما لا يفيد الا ظن و امثال این چیزها که فقط ظن رو میرسونن ما مکلفیم که به اونها عمل کنیم این یک بریم جلوتر اینو انشالله در قسمت بحث یه بحثی هست خودش در این رابطه اشارت ظاهر و این چیزا اونجا میاره اونجا انشالله مفصل میاره بحثشو مفصل میاره فقط اینجا بدونید که ما مکلفیم عمل کردن به اخبار آحاد را و ظاهر کتاب و سنت را خب اینو انشاءالله در بحث خودش که بعد از ادلهش میاره البته خواهیم خوان دو از سنه دومین دلیلی که ما چی نفات قیاس میارن سنتی میگن جاء فی سنتی ما يدل على النهی عن القیاس در سنت آمده است آنچه که دلالت بر نهی از قیاس میکنه مثل حدیث مانند این حدیث تعمل هذه الامه برهتا بالكتاب و به بالسنه همین برهتن یا برهتن فرقی نمیکنه و برهتن بالقیاس هم با فتح هم با زم این امت برهی با کتاب و برهی با سنت و برهی به قیاس عمل میکنند. فاذا فعلوا ذلك زمانی که این کار رو انجام دادن و به قیاس عمل کردن فقط ضلوا گمراه میشن خب والجواب ها یعنی بره قسمتی از زمان. والجواب اما جواب ان هذا الحديث على فرض صحته میگه این حدیث ضعیفه ولی به فرض صحیح بودنش محمول على القیاس الفاسد الاعتبار این حمل بر قیاسی که میشه که فاسد الاعتبار هست و هو الذي لا يعتمد على دلیل قیاس فاسد الاعتبار به کدوم قیاس گفته میشه اون قیاسی هست که اعتماد بر دلیل نکرده مستندش دلیل نیست او وجد من الادله ما يعارضه یا اون قیاسی که ادله در تعارض با اون هستند یا اون قیاسی که ادله در تعارض با اون قیاس هستند اما القیاس الصحیح فهو مقبول اما قیاس صحیح مورد قبول است بله قیاس فاسد اعتبار مورد قبول نیست اینو که اگه اینجوری باشه خب هر کسی از نزد خودش هر چی که بخواد میگه میشه از یه چیزی قیاسش کرد چه پارچه رو نمیدونه از اون نخل قیاس کرده طریقی اینجوری که نیست آقا قیاسی که شرایطی رو که جلو میاره هنوز ما که نخوندیم شما چرا عجله دارید بریم جلوتر و هو الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنه میگه قیاس مقلوب مقبول اون قیاسی هست که در تعارض با کتاب و سنت نیست و یتمشع مع اللغه و همخانی با لغت داره ولم یقل بناء على فرض و تخمین و اون قیاسی که گفته نشده باشه بر اساس فرض و بر اساس فرضیه و بر اساس تخمین یعنی با قواعد لغت هم همراهی داره در تضاد نیست بل على استدلال من نصوص الشریعه او مقاصدها بلکه بر اساس استدلال از نصوص از نصوص شرعی ومقاصد كلية شرح است كالرأي المقول بناء على مبدأ المصالح المرسله ما نندي اون رأي كي بر اساس مصلحة مرسله گفته شده باشه مصلحة مرسله در بحثي مستقل اونجا بحث میشه الله خواهیم خواند سي الإجماع إجماع وهو أن بعض الصحابة ذموا العمل بالقياس أو أو بالاجتهاد بالرأي بعضی از صحابه مذمت کردند عمل به قیاس را یا اجتهاد به رأی را و سکت بقیت الصحابه ان الانکار علیه و بقیه صحابه هم سکوت کردند انکار نکردند اون صحابه رو که قیاس رو مذمت کردند لذا اجماع وجود داره این سخن نفات قیاسه اونایی که قیاس رو قبول ندارند فکان اجماع لذا میگن در نتیجه پس یک اجماعی رخ داده است مثل قول أبي بكر حينما سئل عن معنى الكلالة مانند سخن ابو بكر زماني که در مورد معنى كلالة پرسید شد أي سماء تظلوني و ارض تقلوني اذا قلت في كتاب الله برأي موقعی که ازش پرسیدند گفت كدوم آسمان مرا سايبان می و کدوم زمین مرا نگه می دارد زمانی که در, در مورد کتاب الله من برای خودم سخن بگویم یعنی چه کسی میتواند مرا نگه دارد از عذاب خدا زمانی که من با نظر و رأی خودم بیام در از روی هوا و هوا سخنی بگویم ای بالقیاس اینا رأی رو آوردن گفتن یعنی به وسیله قیاس پس با توجه به این قیاس چی میشه رد میشه یا در مورد قول بکر و قول عمر در مورد قول عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا برحذر باشید از اصحاب الرأي آنان دشمنان سنتند حفظ کردن احادیث آنان را به سطوح درآورده است پس در نتیجه بر رأی خود میگویند گمراه شده اند و گمراه میگردانند و قوله ایزن و سخن عمر همچنین إياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال المقايسة بر حذر باشید از مكايلة قفت شد مكايلة چيز قفت مقايسة يعني قياس كردن وقال علي لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره امام علي هم رضي الله عنه قفت عند اگر دين از رأي گرفته میشد آن موقع مسح کردن زیر خوف اولاتر بود از بالایش بله وقال ابن عباس الان اینا دارن قیاس معنیش میکنن نه وقال ابن عباس و ابن آقا عقل فرق میکنه با این چیزی که تو بیای علت حرمت یک چیزی رو در چیزی بیابی و همین علت در چیزی دیگه وجود داشته باشه این در واقع با نس ثابته موقعی که نس میگه آقا شراب نخورید به خاطر این که مست میگرداند خب ما فلان قرص جدید آمریکایی رو میام حرام میگردم این که با عقل نبوده با دلیل بوده خب قیاس رو قبول نداشته باشی پس با چی ثابتش میکنی بیار ثابتش کن با نص ثابتش چون نس وجود نداره آقا این قرص اون زمان وجودی نداشته تا بیه ثابتش میکنی با چی ثابتش میکنی ثابتش کن بفرما اگه چیز دیگه با راه قیاس داری خب خیلی قیاس قبول نه آقا قبول ندارم ما کاری نداریم ما که قبولش داریم ما داریم آرای خودمون رو تقویت میکنیم کسی قبول نداره اون بره نظریات خودشو تقویت بکنه بریم جلوتر <laughs> وقال ابن عباس و قراءكم و ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم قاریان و صالحان شما خواهند رفت مردم سرانی جاهل میگیرند امور را به رأی خود قیاس میگیرند فهؤلاء الصحابة أنكروا العمل بالقياس صحابة عمل بقياس رو انكار كردن ولم يعارضهم أحد وكسهم هم باولا معارضة نكرد فكان اجماعهم منهم على عدم الجواز الأملي بالقياس پس این یک اجماعی است از آنان بر عدم جایز بودن عمل بقياس پس این یک اجماعی است مال اونا که آقا عمل بقیاس نکنید خب ببینیم استاد بزرگوار چه جوابی میده والجواب أن هذه الروايات غير موثوق بها میگه این روایات موثوق بها نیستند ولو صحت في معارضة فهي معارضة بآثار أخرى تدل على إجماعهم على الأمل بالقياس كما تقدم اولا میگه این روایات ثقه نیستند صحیح نیستند اگر چنانچه هم صحیح باشند در تعارضند با آثار دیگری که دلالت بر اجماع صحابه بر عمل به قیاس میکنند همانطور که رد شد وليس المراد منها انکار القیاس و منظور از اینها انکار قیاس نیست و انما اتباع و الرأی الذي لا يعتمد على النصوص او على مقاصد الشریعه و منظور اتباع حوث است و منظور اتباع از اون رأی است که اعتماد بر نس ندارد اعتماد بر مقاصد دین ندارد بر اهداف دین ندارد فهی واردة في القیاس الفاسد الذي لم تتوافر فيه شرائط الصحة كالقياس المصادم للناس در اون صورت این نصوص اگر صحیح باشند در مورد قیاس فاسدی وارد شده اند که شرایط صحت رو ندارد مانند قیاسی که در تصادم با نص هست قیاسی که مفهومش مخالف با مفهوم نص هست تعارض دارد او صادر به من لیس اهلا للاجتهاد یا اون قیاسی که صادر شده است از شخصی که مجتهد نیست او فیما لا یجری فیه القیاس یا قیاسی که در مورد عبوری هست که در اون مورد قیاس صحیح نیست مثلا در مورد عبادات محضه قیاس اصلا مورد قبول نیست چون اونجا علتیابی نیست آقا چرا نماز صبح دو اصلا در عبادات علما چرا قیاس قبول ندارن ببینید چقدر علمی داره سخن میگه و ریز انصاف فقط وجود داشته باشه حقا و انصاف او فيما لا يدري فيه القياس میگه یا این که قیاس در مورد اموری باشد که قیاس در اونا اه، نیست جریان نداره مانند تفسیر قرآن اما القیاس الصحیح اه، اما القياس الصحيح المستكمل لشروط الصحة المتفق مع النصوص الشرعية فهذا جائز غير ممنوع ولا مرفوض اما قياسي كصحيح شرائط شرایط درش كامل هستند متفق هست با نصوص شرعی فهذا جائز غیر ممنوع این نوع قیاس جائز است ممنوع نیست ولا مرفوض و رد نیست چار المعقول چارمین دلیل ادله نفات قیاس آخرین چه هست؟ معقول وهو أن القياس يؤدي بسبب تباين الأنظار في تعليل الأحكام إلى التنازع والاختلاف بين المجتهدين كما هو الواقع في جزئيات الاجتهاد فهو مصدر اختلاف وتعارض وتناقض والشرع لا تعارض فيه ولا تناقض كما أن شرع نهى عن التنازع شوار چار دقت بفرمایید ميجا عقل چهارمین دلیل ماست که ما قیاس و قبول نداریم چرا میگه قیاس سبب ميجا قياس بخاطر فرق داشتن نظریات فرق داشتن نظرها در, ت... در علتیابی احکام سبب چی میشه قیاس؟ میگه قیاس به سبب میگه قیاس به خاطر مختلف بودن نظریها ها در علتیابی احکام سبب تنازع و اختلاف بین مجتهدین میشه کما هو الواقع فی جزئیات الاجتهاد همانطور که در جزئیات فقهی و اجتهادی اومده است فهو مصدر اختلاف وتعارض وتناقض پس در نتیجه قیاس مصدر و مرجع اختلاف تعارض و تناقضه و لا تعارض فيه ولا تناقض در حالی که در شرع تعارض و تناقضی وجود نداره کما ان شرع نه عن التنازع اضافه بر آن شرع اصلا نه کرده از تنازع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم نزا نکنید سوست میشوید حیبتتان از بین می رود همانطوری که امروز متاسفانه تنازع امت رو چقدر ضعیف گردانیده است به خاطر مسائلی که مجال اختلاف و برداشت در آنها وجود دارد به گونه ای همدیگر را تبدی تفسیق و یا گاهن تکفیر می کنند که گویی از یک امت نیستند بریم جلوتر والجواب والجواب وتذهب ريحكم اي قوتكم یعنی توان شما می رود حیبت شما می رود والجواب أن التنازع والاختلاف المنهي عنه والتعارض والتناقض المذموم إنما هو في العقائد وأصول الدين أو في الأمور العامة كسياسة الدولة وشؤون الحرب میگه جواب این است که تنازع و اختلافی که نه شده و تعارض و تناقضی که مذمت در عقاید هستند و در اصول دین هستند و در عموم کلی مانند سیاست دولت و مسائل جنگ هستن و واقعا چنینه وگرنه در, فر... در فروعات فقهی در زمان صحابهی که پیغمبر را دیده بودند وجود داشت بعد از هزار سال که مسائل مستجده به وجود میاد صحابه رو ندیدند در مورد صحت و عدم صحت احادیث با هم دیگر اختلاف دارند در مورد پذیرش ادله و قبول نکردن ادله با هم دیگر اختلاف دارند قطعی است که در فروعات اختلاف پیش می آید و هر کسی ادعا بکند که اختلاف در فروعات پیش نمی آید بدانید که او دین اسلام را نمی شناسد و با نصوص شریعت آگاهی ندارد و از نوع ادله هم جهالت دارد بریم جلوتر بریم جلوتر وأما التنازع أو التعارض في الأحكام الشرعية الأملية فلا مانع من حصوله أما تنازع يتعارض در أحكامات أملية شرعي مانية حصول حصولش اذ لا ضرر ولا مفسدة فيه زيرا ضرر مفسده ای در آن البته ضرر مفسده آوردند ضرر مفسده آوردند بل هو رحمة ومصلحة وتوسعة على الامه بل كأن رحمة ومصلحة گشادگی بر امت ولأن ثمرة الاجتهاد المطلوب شرعا لابد فيها من الوقوع في الاختلافات میگه زیرا ثمره اختلاف زیرا ثمره اجتهاد شرعا لابد درش اختلافات به وقوع میپیونده به سبب انقطاع الوحی بسبب منقطع بودن وحي وعدم التمكن من معرفة حكم الله المراد بأينه في كل قضية بسبب نبود وحي وحمتنين عدم تمكن از شناخت حکم الله و مراد الله به عینهی در هر قضیه انسان نمیتونه به شکل قطعی مراد الله متعال در هر قضیه‌ای بفهمه و حکم الله متعال بشناسه و عدم توافر العصم لأحد غیر النبی و همچنین علت دیگر اینه که کسی جز نبی معصوم نیست کسی جز نبی معصوم نیست مجتهدین در صدر اسلام در روی مسائل فقهی اختلافاتشون عمدی که نبوده با توجه به اسبابی بوده اسباب فراوانی در این مورد که حتی کتاب نوشته شده اسباب اختلاف الفقها فیعذر المجتهدون و کل من قلدهم فی اجتهاداتهم پس در نتیجه معذور هستند مجتهدین و هر تمام آنانی که در اجتهادات مجتهدین از مجتهدین تقلید میکنن تا اینجا کار بس است شروط قیاس را به اذن الله فردا خواهیم خواند و الله فردا دیگه سرعت را خیلی کم خواهیم کرد به خاطر اینکه مسائل اصلی قیاس شروع خواهد شد و این بشارتی است بس بزرگ